บทสวดธรรมจักกับปวัตนสูตร อนุตรังอภิสัมโพธิงสัมพุจิตวาตถาคโตปัทมังยังอเทเสสิธรรมจักกัง อนุตตรังสัมมาเทวาปวเตนโต โลเกอปฏิวัติยังยะถาคาตาอุโพอันตาปฏิปฏิจมาติมาจตุสวาลยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัตสนัง เทสิตังธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตตนางนาเมนาวิสุตังสุตังธรรมจักรปวัตตนางวยากรณปาเทนา สังคีตันตามพนามะเสเอวัมเมสุตัง เอกังสมยังภะคะวาภาราณสิยังวิหารติ สิปตะเนมิคาทายเยตาตระโคภะคะวาปัญจวัคคิเยเปโคอามันเตสิทเวเมเปคเวอันตาปะปะจิตเตนะนะเสเวตาพายโยจายังกาเม มาสุขันติกานุโยโคเฮโนธรรมโมปทุจนิโกอนาริโยอนัตตสันติโตโยจายังอัตตกิลมัฐานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตตสันติโตเอเตเตเ นุปกรรมมัชชิมาปฏิปทานตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากกุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะเนปานายะสัมวัตติ ตมาจะสาเบคเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุนตาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะเนปานายะสังวาตติอายเมวะอริโยอาทังคิโก โกมาโคสายยเททางสัมมาเทติสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีวสัมมา สัมมาสมาธิอายังขอสาเพคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโทธายะเนพานายะสังวัตติอิทังขอปานาเพ ขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขังมรณะปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกขปิเยหิเวปโยโคทุกขย ามปิจังนารปฏิตามปิตุขังสังคิเตนะปันตุปาทานาขันธาตุขาอิทังโคปนาเพคเวตุกัสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโโนภวิกานันทิราคสหกตาตาตราตาตราพินา ันทิเนสายเททางกามตานหาภาวตานหาวิภาวตานหาอิทางขอปนาเพคเวทัวขนิโรทัวอริยสัจจังโยตาสาเยวตานหายาเสสวิราคันิโรธทจาโคปติเนสาโคบุติอนา ลโยหิทังโคปนเพคเวทุคันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยเิทางสัมมาเทิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโต สัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ จิตทางุกขังอริยศาสตร์จันติเมเพขเวัวเพอนันโดสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติตังขอปณิทังุกขังอริยศาสตร์ งปริญญายันติเมเพคเวผัวเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยศาสตรจังปริญญาตัน ติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังโท ขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังตัวขสมุทัยโยอริยสัจจังป หาตาพันติเมเพคเวปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังตัวขสมุทโยอริยศาสัจจังปะเหนันติเม เพคเวปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิอิทังโทขานิโรโทอริยศาสจันติเมเพคเวปเพอนันโนสุเตสุธรรม เมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังตัวกนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมเพขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุ อุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมเพขเวปุเพอนันตสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณั ังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังตัวขันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยศาสจันติเมเพขเวโกเตอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปา ติวิชาอุทปาติอาโรโกอุทปาติตังโคปนิทังตัวขันิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมเพขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุอุทปาติญาณอุทปาติปัญญาอุทปา ติวิชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติทางโคปนิทางตัวขณิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเิขเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาโคอุทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติเว ชฌาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวเกวันจะเมเพคเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังหวัตสาการังยะทาบวตังยานาทัสนังนาสุเวสุทังอโหสิเนวตาวาหังเพคเวส เทวะเกโลเกสมาระเกสพรามเกสสมณพรามนิยาปัจจายสเทวมนุสายาอนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโปัจจัญญาสิงยาโตจะโคเมเพฆเวอิเมสุจโตสุอริยสัจเจสุเอวา ติปริวาตังทวาตสาคาลังยถาภูตังญาณทัสนังสุวิสุทังอโหสิอาทาหังเิขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรามเกสสมณพรามณิยาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัม โพธิอภิสัมพธทปัจจัญญาสิงญาณัญจะปนเมทัสนังอุทปาติอโกปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนาภวติอิัมาวจะพระกวาอาตมนาตันจะวาคิยาเพโคภะคะวโตภาสิตัง อภินันทนอิมาสเมจัปนาวายาการณาสเมผานยมาเนอายัสสมโตโกนานยาสสเวรชังเวตมลังธรรมจากโคงอุตปาทิยังเกณจิสมุทยธรรมังสาพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตจะระกวตาธรรมจ จากเกภูมิมาเทวาสัทมนนสาเวสุงเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยปโนตรังธรรมจากกังปวัติตังอาปติวัติยังสัมมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพ รามมุนาวะเจนะจิวารกัสเมิเต ทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตา วติงสาเทวะสัตธมนุนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตวายามาเทวะสัตธมนุนสาเวสุงยามานังเทวานัง ทังสุตวาตุสิตาเทวาสัตถมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมานรเกเทวาสัตถมโนสาเวสุงนิ มานาลเทนังเทวานังสัตตังสุตวาปารเนมิตวสวัตติเทวาสัตธรรมนนสาเวสุงปารเนมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพระมปริสัชชาเทวาสัตธรรมนนสาเวสุง พรามปริสัชานังเทวานังสัตทังสุตวาพรามปโรหิตาเทวาสัตธมนนสาเวสุงพรามปโรหิตานังเทวานังสัตทังสุตวามหาพรามเทวาสัตธมนนสาเวสุงมหาพรามา นังเทวานังสัตตังสุตวาปริตาภาเทวา สัตตมนนสาเวสงมาริตาทานังเทวานังสัตตังสุตวาอัปมานาภาเทวาสัตตมนนสาเวสงอัปมานาภานังเทวานังสัตตังสุตวา ราเทวาสัทมนุนสาเวสมอาภัสรานังเ สาทังสุตวาปริตสุภาเทวาสัตตมนนสาเวสงปริตสุภานังเทวานังสาทังสุตวาอปปมานสุภาเทวาสัตตมนนสาเวสงอปปมานสุภานังเทวานังสัตทังสุตวาสุภเกณหกา เทวาสัตธมนนสาเวสงสุภเกณฑกานางเทวานางสัตทังสุตวาเวหาพลาเทวาสัตธมนนสาเวสงเวหาพลานางเทวานางสัตทังสุตวาอวิหาเทวาสัตธมนนสาเวสง วิหานังเท วานังสัตธังสุตวะอัตาปาเทวาสัตธมนนสาเวสงอัตาปานังเทวานังสัตธังสุตวะสุทันสาเทวาสัตธมนนสาเวสงสุทันสานังเทวานังสัตธังสุตวะสุทัสสิเทวาสัต ธมานนสาเวสงสุทานเสนางเทวานางสัตทังสุตวาอาเนธกาเทวาสัตธมานนสาเวสงเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจากังปวัติตังอาปฏิวัต ติยังสมมาเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามมุนาวาเกนจิวาโรกาสมิเต หาเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสาโตอาภูคาชิอายันจะทัสสะหัสสิโลกาธาตุสังกรรมปิสัมปะกรรมติสัมปะเวติอาปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเก ปาตุระโหสิอติกามเมวะเทวานังเทวานุภาวะอัตโคปะขวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกนทานโยอัญญาสิวัตโพโกนทานโยติอิติหิทางอัญัาสมะโตโกนทานยาสอัญญาโกนทานโยตว เววนามาอาโหสิ